وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكي صالة نسلام تمويت صلى الله عليه وسلم وسلم na wausieni na, wausieni pia nausia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala enyi akina mama wa Kiislamu ndani ya maeneo haya na sehemu yoyote mtakapokuwa ikiwa yatakufikieni maneno haya na wausieni kwa mara nyingine kumwogopa Allah tabaraka wa taala muhadhara wetu huu ni maalumu kwa ajili ya kina mama ndani ya maeneo haya na maeneo mengine ambao watajaliwa kufikiwa na maneno haya na muhadhara wetu utazungumzia mambo mawili tu ambayo tumeonelea tuyakumbushe kwa leo jambo la kwanza sifatu almar'ati salihah sifa za mke mwema sifa za mke mwema lakini jambo la pili majukumu ya mwanamke wa Kiislamu kwa mume wake haki za mke haki za mume kwa mkewe haya ni mambo ambayo kiukweli yamekuwa ni tatizo kubwa katika jamii yetu ya Kiislamu. Jambo la kwanza tutamzungumzia mke mwema ni yupi? Mke mwema ni yupi? Lakini pia tutamzungumzia sifa za mke mwema alafu huyu mke mwema ndio yule ambaye anatekeleza haki za mume wake hizo haki ni zipi anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'u dunia ni starehe wa khairu mata'iha na starehe bora zaidi katika dunia hii almar'atu salihah ni mke aliyekuwa mwema dunia hii ni starehe ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na ni hadithi ambayo ameipokea Imam Muslim hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al aas radiyallahu anhuma Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ad-dunya mata'u dunia ni starehe wa khairu mata'i dunya na starehe bora zaidi ya dunia starehe iliyokuwa nzuri mno kwenye dunia almar'atu saliha ni kumpata mke mwema mke aliyekuwa mwema na katika riwaya ya al-Imam ماجه رحمه rahimahullahu ta'ala ndani ya sunani yake Mtume sallallahu alaihi wasallam asema innamad dunya mata'un si vinginevyo dunia hii ni starehe ni mahala pa kustarehe walaysa min mata'i dunya wala hakuna katika starehe za dunia shay'un afdal kitu kilichokuwa bora zaidi starehe iliyokuwa bora mno min almar'ati salihah kuliko mke mwema lakini aliulizwa mmoja katika watu wa hikma aliwauliza watu aliyekuwa amekaa nao aliwauliza man an'amu nasi isha ni nani mwenye maisha mazuri mno nani ameneemeshwa mno kwenye maisha aliwauliza watu waliokuwa amekaa nao qalu wakasema amirul mu'minin kiongozi wa waumini mtawala huyu ndo ana maisha mazuri tunaona maisha yake ndo mazuri kuliko ya watu wote ndo ana neema kubwa kuliko watu wote akasema hapana mtu mwenye neema kubwa rajulun muslim ni mwanaume wa Kiislamu lahu zawjatun muslima ameruzukiwa mwanamke muislamu lahuma kafafun min al'aish wana kitu kidogo cha kuwatosheleza kwenye maisha yao qad radiyat bihi wa radiya biha wameridhiana wenyewe mume amemridhia mke na mke amemridhia mume huyo ndo mwanamke ambaye ana, ndo mwanamke mwema ambaye anatafutwa na kila mwanaume anatafutwa na kila mtu sasa kwa mnasaba huu na kwa hadithi hii tunatakiwa kumjua ni nani mke mwema mke mwema ni yupi ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mke mwema ndo starehe nzuri zaidi ya dunia wanaume wengi kwa maisha ya leo hawaja hawana wake wa namna hii sasa basi haya maneno ni ukumbusho kwa wanawake wote kwa wale walioolewa ambao hawajaolewa basi watambue wazijue sifa hizi wajipambe nazo ili waje kuwa ni wake wema hapo baadaye wakishaolewa na wale walioolewa tayari wanatakiwa kuzijua sifa hizi ili wajipambe nazo wabadilishe maisha yao ya ndoa watoke pale walipo wawe ni wake wema na hilo lawezekana kwa uwezo wa Allah vile vile na kwa juhudi zako za kujipamba na sifa hizi lakini pia ni ukumbusho kwa kina mama walezi kuwalea watoto wao mabinti zao kuwa ni wake wema lakini pia ni ukumbusho kwa walimu walimu kwa aina zao zote ili waweze kuilea jamii na kumlea mtoto wa kike kwa sifa hizi ambazo tutazitaja jambo la kwanza ambalo tunaanza nalo katika kutaja sifa za mke mwema ni zile zilizokuja katika suratun nisa Allah kitaja sifa za mke aliyekuwa mwema qala Allah ta'ala anasema Allah tabarak wa ta'ala fasalihatu qanitatun حافظات للغيب bima حفظ Allah Allah amezungumza ndani ya aya hii miongoni mwa sifa ambazo ni nzuri kwa mke aliyekuwa mwema kwa mke aliyekuwa bora ndani ya aya hii Allah amezungumza sifa hizi kwa ujumla akasema fasalihat wanawake waliokuwa wema qanitat wacha Mungu wanyenyekevu hafidhatun lilghaibi wenye kuhifadhi na kuchunga haki za waume zao hali ya kuwa hawapo bima hafidha Allah kwa yale aliyohifadhi Allah tabaraka wa taala tunachambua aya hii ili kuziangalia hizi sifa zilizotajwa ndani ya hii aya Aya mwe Allah mwenyewe ndiye ametaja sifa hizi za wanawake wema ndani ya nini? Ndani ya aya hii ametaja sifa hizi ambazo kwanza ni sifa ambazo zinafungamana na mke na Mola wake tataallaqu bisilatiha rabbiha mke mwema ndani ya aya hii ziko sifa zake zinazomfungamanisha na Mola wake lakini pia ziko sifa ambazo zinamfungamanisha na mume wake mafungamano baina ya mke na Allah na mafungamano baina ya mke na mume wake mke mwema anaimarisha mafungamano yake na Mola wake lakini anaimarisha mafungamano yake na mumewe Allah sema fasalihat wanawake wema qanitat ni wale wanawake wanyenyekevu na maana yake alqunutu huwa almudawamatu ala ta'ati llah ni kudumu katika utiifu wa Allah tabaraka wa taala mke mwema ni yule ambaye anadumu katika kumtii Allah ndio maana akasema fasalihat wake wema qanitat ni wale ambao muda wote wanamtumikia Allah tabarak wa taala wanahifadhi ibada za Allah wanalazimiana na ibada za Allah wanachunga swala za faradhi wanachunga swala za sunna huyo ndo mke mwema qanitat ina maana ni wenye kudumu katika utiifu wa Allah tabaraka taala mke mwema miongoni mwa sifa zake muda wote utamkuta katika taa katika ibada za kumwabudu Allah tabaraka wa taala lakini pia hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah ni wenye kuhifadhi na kuchunga haki za waume zao na aya inazungumzia haki za wanaume hafidhatun lihaqi zawjiha wa ba'liha mke mwema analinda na kuchunga haki za mume wake fil ghaibi akiwa hayupo mumewe analinda haki za mume wake hata mume wake akiwepo anachunga haki za mume wake mamoja mumewe yupo au mume wake hayupo analinda haki za mume wake katika mali zake katika kitanda chake nyumbani kwake na mengineyo ambayo tutakuja kuyaona ndio maana Allah akasema hafidhatun lilghaibi hizo ni katika haki za mke aliyekuwa mwema na mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira anasema idha sallatil mar'atu khamsaha atakaposali mwanamke swala zake tano za faradhi wasamat shahraha na kafunga mwezi wake wa Ramadhani wa hasanat farjaha na kaihifadhi tupu yake wa ata'at ba'laha na kamtii mumewe dakhalat min ayi abwabil jannati sha'at ataingia katika mlango wa pepo anaoutaka kupitia mlango anaotaka wa pepo E, hadithi hii na aya iliyotangulia vinaelezea mafungamano ya mke mwema na Mola wake na mafungamano ya mke mwema na mumewe mke mwema anatazamwa katika nyanja hizi mbili mafungamano ya yeye na Mola wake yakoje na mafungamano ya yeye na mume wake yakoje hapawezi kupatikana mafungamano mazuri baina ya mke na mume ikiwa mke hana mafungamano mazuri na Mola wake. Kwa hiyo ili mke awe mwema kwa mumewe lazima aimarishe mafungamano ya yeye na Mola wake aliyemuumba. Na ndiyo maana Allah akasema fasalihatu wanawake wema ni akina nani? Qalitat ni wale wanyenyekevu kwa Mola wao, ni wale wanaodumu katika kumtii Mola wao. Hii akataja mafungamano baina ya mke mwema na Mola wake, alafu akataja hafidhatun lilghaib. Haya ni mafungamano ya mke mwema na mume wake. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam tuliyoisoma imetaja mafungamano ya mke na Mola wake atakaposwali mwanamke swala zake tano za faradhi akafunga mwezi wake wa Ramadhani eh, haya yanafungamana baina yake na Mola wake alafu akahifadhi tupu yake na akamtii mume wake haya yanafungamana baina ya yeye na mume wake kwa hiyo mke mwema anatakiwa kujiimarisha katika mambo haya mawili mafungamano yake na Allah na mafungamano yake na mume wake lakini pia mke wa namna hii aliyeimarisha mafungamano mazuri na Mola wake akaimarisha mafungamano mazuri na mume wake basi ongea kwake yeye kupata pepo ya Allah tabaraka wa taala na taingia na taingia peponi kupitia mlango wote atakaotaka kwa hiyo basi msingi wa mke mwema ni kuimarisha mafungamano yake na Allah tabaraka wa taala lakini basi miongoni mwa sifa za mke mwema miongoni mwa sifa za mke aliyekuwa mwema alhadharu minashaitani rajim mke mwema siku zote anachukua tahadhari kutokana na sheitani aliyelaniwa mke mwema ni yule anayepambana kujiweka mbali na sheitani na vitimbi vyake mke mwema ni yule ambaye anapambana na adui wake sheitani kwa sababu mke mwanamke mwema anatambua kwamba sheitani kazi yake kubwa kwenye hii dunia ifsadu dini ni kuharibu dini wa ifsadul khulqi alkhuluq na kuharibu tabia wa ifsadu almuamala na kuharibu mafungamano ya watu wa ifsadu alishra na kuharibu maisha ya ndoa mke mwema ni yule ambaye anamkimbia sheitani anajiwekea ngao na sheitani kwa sababu shetani kazi yake kubwa katika haya maisha ni kuharibu mafungamano ya watu kuharibu mafungamano ya watu kuvunja mafungamano ya watu yakiwemo mafungamano ya ndoa shetani siku zote yeye anataka watu waishi katika maisha ya haramu wala sio maisha ya halali ya ndoa na zingatia katika hadithi ya hadithi ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna iblisa yamwa'u arshahu 'ala al-ma akika iblis shaytan huweka arshi yake juu ya maji thumma yab'athu saraya kisha anawatuma jeshi lake lizunguke kwenye ulimwengu lizunguke ili kuharibu katika ardhi baada ya hapo faadnahum minhu manzila a'dhamuhum fitna yule mwenye manzila na cheo cha chini katika wafanyakazi wa ibilisi ni yule atakayekuwa na fitna kubwa ambaye anawafakirisha watu kwamba nimefanya kadha nimefanya kadha nimefanya kadha kisha atakuja mmoja wao katika wafanyakazi wa ibilisi anaenda anamwambia ibilisi mimi ma taraktu sikumuacha fulani hata faraktu bainahu wa baina mraatihi mpaka nimetenganisha baina yake yeye na mume wake na mkewe ibilisi atamsogeza huyu atampa nafasi atampa heshima kwamba kafanya kazi kubwa kwa ibilisi sheitani huwapongeza wafanyakazi wake wanaotenganisha baina ya mume na mkewe au baina ya mke na mume wake tahadhari sana ewe dada wa Kiislamu ewe mwanamke wa Kiislamu kama unataka kuwa mke mwema taadhari sana na sheitani sheitani wa kibinadamu au sheitani katika majini sheitani na vitimi vyake kwani kazi kubwa ya sheitani ni kuharibu ndoa za watu ni kuweka moto katika ndoa za watu na ni kuharibu ndoa za watu na kuharibu mafungamano ya watu katika ndoa zao. Mke mwema ni yule ambaye humkimbia shetani na hujiweka mbali na shetani. Hiyo ni sifa ya tatu ya mke mwema. Nimeambia sifa ya kwanza tuliyoiona, mke mwema huimarisha mafungamano mazuri ya Mola wake na yeye, na huimarisha mafungamano yake ya yeye na mumewe na mafungamano yake yeye eh na kujiweka mbali na shetani hizo ni katika sifa kubwa za mke mwema ambaye kila mume anamhitajia mke mwema na ndoto ya wanaume wote duniani ni kupata mke mwema hata wanaume waovu utawakuta wao wakati wa kuoa wakiamua kuyaingia maisha ya ndoa wanamsaka mke mwema na kumtafuta kila mahala kwa hiyo basi mke mwema anatakiwa alitambue hili amkimbie shetani kwa hali yoyote atakayoiweza na miongoni mwa sifa miongoni mwa sifa za mke mwema wa min sifati zawjati salihah miongoni mwa sifa za mke aliyekuwa mwema idkhalu sururi ala zawjiha ni kuingiza furaha kwa mumewe miongoni mwa kazi za mke mwema kuingiza furaha kwa mume wake hiyo ni sifa ya ngapi mtawauliza sifa ya kwanza ni kuimarisha mafungamano yake na Mola wake sifa ya pili kuimarisha mafungamano yake na mume wake sifa ya tatu ni kujiweka mbali na shetani na kumkimbia shetani na kujilinda na kujitahadharisha na sheitani kwa kwa nguvu zake zote sifa ya nne ni kuingiza furaha kwa mume wake hii ndio kazi kubwa ya mke mwema hili ndio jukumu kubwa alilonalo mke mwema mke mwema mke wa Kiislamu anatakiwa kuimarisha na kuingiza furaha kwa mume wake wala sio kuingiza huzuni wala kuingiza kumwingizia huzuni wala kuondosha furaha ya mume wake mke mwema hupambana kwa namna yake yote anatumia uzuri aliyojaliwa na Allah anatumia ule unyonge alionao udhaifu wake anatumia ujanja wake usiyotoka katika mipaka ya Allah ili kuingiza furaha kwa mume wake hili ni jambo la msingi sana hii ni katika sifa muhimu ya mke mwema idkhalu sururi ala zawjiha kuingiza furaha kwa mume wake idha nadhara ilaiha fi hayatiha pale mume wake anapokuwa anamtazama mke wake akitazama umbile lake akimtazama macho yake mume wake anafurahi akimtazama mwili wake mume wake anafurahi jitahidi kujiweka vizuri ili mume wako akikutazama afurahi aendelee kukutazama hili jambo la msingi sana na ni jukumu kubwa kwa mke aliyekuwa mwema ama wanawake waovu sifa za wanawake wa motoni wao wanatoa mafungamano, mafungamano yao na Mola wao wanawake wa motoni ni akina nani sifa zao ni zipi ni kinyume na hizi tunazozitaja mwanamke wa motoni hana mafungamano mazuri na Mola wake kila siku anajiweka mbali na Mola wake hakuna swala kwake yeye kila alionikataza Mola wake analifanya na lila alilomwamrisha Mola wake hafanyi hajistiri wala hajali hana mafungamano mazuri na Mola wake hizo ni sifa za wanawake wa motoni mwanamke sifa za wanawake wa motoni hana mafungamano mazuri na mume wake hakuna kabisa mafungamano mazuri na mume wake siku zote hana adabu kwa mume wake hana mafungamano mazuri na mume wake lakini pia miongoni mwa sifa za wanawake wa motoni hawajiweki mbali na sheitani wamemvaa sheitani kwa nguvu zao zote mambo yote ya sheitani wanafanya wao lakini pia sifa za mke muovu mwanamke wa motoni ni kuondoa furaha kwa mume wake ama mwanamke mwanamke mwema miongoni mwa sifa za wanawake wa peponi ni kuingiza furaha kwa ume zao kupitia mionekano yao hujiweka vizuri mwanamke siku zote akijua mume wake anapenda sura yake anailemba anaiweka vizuri mbele ya mume wake kila siku anakuwa ni mdogo kwa mume wake amekuwa ni binti kwa mume wake huyo ni mke mwema ama yule ambaye hajali ana miaka ishirini na tisa lakini unaweza ukafikia na miaka arobaini na tano anajizeesha anatafuta hela anazuhura mitumba na yeye na mitumba mijajaro yote ni yake kila mjajaro yupo mara katembe mara sijui wapi vijiji imevisahau rushe mara sijui wapi vijiji vyote mjajalo yupo ana kiroba cha mitumba kichwani huyu hawezi kuingiza furaha kwa mume wake muda wote ananuka jasho anatiririka jasho hapa huwezi kupata utulivu na mume ambaye umetainiwa na mke wa namna hii fanya haraka ukaoe mke wa pili mke wa tatu kwa sababu huwezi kupata furaha ya ndoa kwa mwanamke wa namna hii badala ya kuwa mke mwema leo wanawake hawapendi kuitwa wanawake wa cha Mungu wanawake wa Kiislamu wamebadilishwa wamepewa majina wanawake mali wanawake wapambanaji wanawake wanaweza yaweze yanayokuhusu ya mume wako ili uone kweli ya nje kama unayaweza kwa hiyo mke mwema ni yule ambaye hujiweka vizuri, mume wake akimtazama na furahi, anajua kweli nimeoa. Akitazama muonekano wake, akimtazama mume wako anapenda pua yako, basi ipambe pua. Mume wako anapenda macho yako, yaweke vizuri macho yako, kila siku yaonekane mapya kwa mumeo. Mume wako anapenda mikono yako namna ilivyokuwa laini ilivyokuwa softi wewe usiichakaze mikono yako ukawa wewe ni wakubeba mikaa mkononi eh badala ya kulima kwa jembe unalima kwa mkono mume anakuja kukushika baada ya wiki badala ya kufurahi unamuumiza je nimekamata kiganja au ni jiwe la kusugulia miguu kwa hiyo basi sio sawasawa kile mume wako afurahi akiona miguu yako kuna wanaume anafurahishwa na miguu wewe iweke vizuri usichakaze miguu yako mguu wako uliona hina wakati unaolewa baada ya kuolewa mguu hauvai kiatu wala hauvai yeboyebo mguu wenyewe ndio yeboyebo ndio kiatu baada ya miaka mitano mguu haueleweki kwa hiyo jitahidi uwe ni mke mwema unayeingiza furaha kwa mume wako anapokutazama, lakini pia hata mavazi. Mwanaume anafurahi ukivaa vizuri, vaa nguo zitakazompendeza mume wako. Kama hawazinunui na wao wataambiwa yao. Enyi wanaume, mcheni Mola wenu, wahudumie wake zenu wapendeze wavae nguo ambazo mnazipenda wavae nguo wanunulieni wake zenu nguo nzuri majuba ya kutoka nayo nje na nguo nyingine za kubaki nazo ndani lakini tukiwaambia kina mama jitahidi uwe msafi mbele ya mme wako uvae kanguo kazuri ambako unakavaa ukienda kwenye harusi unakavaa ukitoka kavae mbele ya mme wako vile vinguo ambavyo mume wako havipendi usivivae mbele yake hata kama ulipewa na mama yako wewe ulipewa ligauni fulani na mama yako huko lakini mume wako akiliona analichukia ili ligauni silipendi usikasirike aambia sawa mume wangu utakuwa silivai lakini wewe hilo hilo walipenda kwa sababu alikupa mama yako unaingia nalo shamba unaingia nalo kwenye mto unakuwa nalo unalala nalo mume mwezi mzima hakuangalii kama vile kalala na mwanaume mwingine e, au kalala na mtu mwingine yani hakuwazi hakufikirii hajui kama upo hali ya umelala pembeni kwa nini kwa sababu hauingizi furaha kwa mume wako kuwa ni mke ambaye unapambana kuingiza furaha kwa mume wako kupitia mavazi unayoyavaa mbele ya mume wako una vinguo vifupi vifupi vivae mbele ya mume wako sio kila wakati umevaa juba na nguo marefu mbele ya mume wako mkiwa na hayo ni katika mambo ambayo yatakiwa kuyapambania mwanamke mwema lakini pia mwanamke anaingiza furaha kwa mume wake hajikwezi eh anamtii mume wake anajishusha ni kuingiza furaha kumheshimu mumeo unapomtengea chakula unapomwandalia nguo za kuvaa unapoandaa nyumba yake unapoandaa watoto wake unapozungumza naye haya yote hawezi kuyafanya mwanamke ambaye ni muovu anayafanya mwanamke mwema hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anasema aliulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa ayyun nisa'i khairun ni mke gani ni, ni wanawake gani waliokuwa bora zaidi mwanamke mwema ni yupi mwanamke mwenye kheri ni yupi mwanamke mwenye kheri zaidi kuliko wengine mtume sallallahu alaihi wasallam akasema allati tasurru idha nadhara ni mwanamke ambaye hanamfurahisha mumewe pindi anapomtazama mume wake akimtazama na furahi hebu jiulize dada yangu mama yangu kwa sababu mwanamke hakui kwa mume wake siku zote mke anakuwa ni bebi kwa mume wake na mwanaume anakuwa ni mlezi kwa mkewe, hakuna kukua, hakuna cha bibi wala babu. Bibi na babu hao wote bado ni wanandoa, kwa hiyo hakuna. Na ndio maana wale wanaume ambao wamependana mpaka uzee, utakuta wanaoneana wivu. Sisi mashehe waalimu tunapata migogoro ya ndoa ya mabibi na mababu bibi na babu wamegombana kwa sababu ya wivu. Kwa sababu gani? Wanapendana. Kwa hiyo basi mke mwema anatakiwa eh, aniweke mazingira ambayo mume wake akimtazama anafurahi. Je, ewe dada wa Kiislamu, mume wangu akikutazama anafurahi au akikutazama ni kama kaangalia TV? au kama kaangalia mgomba wake mtu badala ya kufurahishwa na mume wake na mke wake akitazama mkahawa umependeza anafurahi badala ya kwenda nyumbani amtazame mke wake anaenda shambani kutazama mikahawa kaule mwani na shemelewa na nini akikutazama wewe anachukia akitazama migomba yake anafurahi yani migomba imependeza mpaka inamfurahisha huyo mwenye nani Kwa nini wewe usipendeze umfurahishe mume wako? Huna muda wa kupaka wanja, huna muda wa kuweka hata kihereni cha sikio eh, macho umetoboa siku zote ni vijiti tu vijiti vijiti na wewe vijiti na wewe siku nyingine kinamchoma wewe mume bila kujua vihereni vinauzwa mia tano na kuendelea na hela mnazo simeelewa wanaume kama wanunui wanunue na wao tutawaambia ya kwao lakini nini tunawaambia vile ni hela mnavyovipata eh mnunue vitu kama hivyo mpendeze mbele ya uwe na tumarashi marashi mwanamke haruhusiwi kumuyapaka akitoka nyumbani lakini ndani anapaka tu marashi wako unapuliza puliza unalala na mume wako kwenye kitanda harufu haieleweki, chumba kieleweki, kina harufu ya oili, ya madaso, ya mikoni ya watoto, vyombo vichafu. Chumba kiko kama stori. Ndani ya chumba huko kuna fenesi chumbani, wanawake wa vijijini, chumba kina fenesi huko, kina mihogo, chumba kina ma, ma, masufuria, chumba kina masahani eh, vurugu nguvu zote hapo lazima mtu aende shambani akafurahishe na kahawa na mikahawa kuliko kukaa ndani anakaa wapi akiingia tu odi anakutana na madasu ya watoto yana mikojo mlango wa chumba kuna mikombe vya uji yeye eh, havijaoshwa anaingia tu chumbani kwake anakuta viatu vya watoto visoksi eh, eh manguo machafu yote amejaa chumbani furugu furugu furaha huwezi kuingiza kwa mume wako mwanaume hatu furahi takiwa uingize furaha mwanaume akikutazama furahi mke mwema ni yule ambaye anafurahi mume wake akimtazama